عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وهو على كل شيء قدير أما بعد بأن فخام تل بونك نما فما فا وففاران عليه رحمة الله هنسية وأن القرآن كلام الله أتسلب القرآن أع الله سؤوه وأن القرآن كلام الله Al-Quran Det er Allahs ord Det betyder At Allah subhanahu wa ta'ala Har sagt det At Allah subhanahu wa ta'ala Har fortalt Jibril Alayhi salatu wassalam At Allah subhanahu wa ta'ala sagt den til Jibril, så Jibril kunne bære det ned til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hvorfor er det vigtigt for os, vi forstår, at selve Koran er Allahs ord? Fordi vi skal bekræfte, at al-kalam, at selve at tale, er sifa. Sifa. Hvad betyder sifa? Det betyder et... Øh, et egenskab, som Allah subhanahu wa ta'ala har, og et egenskab, som tilhører Allah, og den blev kaldt sifa fa'liya, det betyder en handlingsegenskab, hvor Allah subhanahu wa ta'ala kan benytte sig af det, når han vil. Allah azza wa jal har talt med Adam, Allah azza wa jal har talt med malaika, Allah Azza wa Jal har talt med Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi forstår, at selve Al-Qur'an blev reciteret af Allah subhanahu wa ta'ala. Og Jibril har hørt den af Allah subhanahu wa ta'ala, så han viderebringte den til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det er ikke ligesom, der er nogen, der siger, at Jibril han tog det fra Lawh al-Mahfud. Der er nogen, der siger, at Jibril har taget den fra Lawh al-Mahfud. Lawh al-Mahfud, den opbevarede tavle. At Jibril, han gik ind i den opbevarede tavle, og han tog den fra det. Og det vil Jibril ikke være i stand til, fordi Lawh al-Mahfud er den opbevarede tavle, og Allah har noteret alt, inklusiv hvad, hvad Al-Quran og Torah og al Injil og Zabur og Suhuf Ibrahim og hvad er det, der vil ske med alle mennesker, men selve Al-Quran blev reciteret af Allah til Jibril alaihi salatu wassalam. Og der er mange, der siger, at selve Jibril han tog det fra den opbevarede tavle for at benægte, at Allah subhanahu wa ta'ala har reciteret Koran til øh, Jibril alaihi salatu wassalam. Og det er ikke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der har haft æren, som mange ligesom pånævner, at Muhammad har bare fået det. Hvordan? Det kan være en lyd, ændre lyd, etc. Og sådan er det slet ikke. Allah subhanahu wa ta'ala har læst al-Quran, fordi al-Quran kalamullah. Uh, Al-Jahmiya og Al-Mu'tazila og de fleste af de her mennesker benægter, at Allah subhanahu wa ta'ala talte. De siger, Allah har skabt lyden. Og så har den lyd talt. Og det er derfor, I kommer til at møde en del, som vil sige, at Al-Quran er kalamullah, men i i form. Hvordan? At Allah skabte lyden, og så kom den der recitation ud af Quran. Øh, recitation ud af den her øh, af Øh, og det er derfor, mange af dem vil benægte, at selve reciteringen har været af Allah, som har været benyttelse af harf, bogstav, og ma'ani, og ma'ani, mening. Og nogle ulema siger harf, bogstaver, huruf og ma'ani, altså selve bogstaverne, der kom ud, og ma'ani, indhold af det. Og det er vigtigt for os, vi forstår, at den recitering har været af Allah. Men, hvordan? Allahu alam. Altid al kaifu majhul. Al-kayf majhul. Hvad betyder al-kayf majhul, ya mashayikh? I skal være med en lille smule. Hvad betyder al-kayfu majhul? Vi har haft det før. الكيف مجهول الكيف Al-kayf, hvordan, majhul. I har ikke... Øh... Aywa. Al-kayfu majhul. Hvordan er ukendt for os? Hvordan er ukendt for os? Og hermed Ahle Sunnah bekræfter at Allah subhanahu wa ta'ala taler. Og at tale er en sifa, en sifa, et egenskab, som tilhører ham subhanahu wa ta'ala. Men hvordan det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der ved det, og for os er den ukendt. Nummer 46. Nummer 46. منه بدا بلا كيفية قولا منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا منه بدا تنستعرض فالله بلا كيفية أون أدفل vide قولا صنس كريفستوس قولا أدهن han تقام قول تقم لل وأنزله على رسوله وحيا og den blev sendt på hans profet budbringer wahya al-wahi Hvad betyder al-wahi, ja mashaykh? Al-wahi Wahya Hvad sover halvdelen af jer, eller hvordan? Åbenbaring, mashallah وأنزله على رسوله وحيا Den er blevet nedsendt til hans profet Wahya Ombar Den er blevet ombaret til Muhammad Hvordan er den blevet ombaret til Muhammad? Via hvem? Via Jibril alaihi salatu wassalam Det vil sige at Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt al-Quran Allah talte Al-Quran, det vil sige selve Al-Quran blev reciteret af Allah subhanahu wa ta'ala. Og så har Jibril alayhi salatu wassalam hørt den og gik ned med den til Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Og her er det vigtigt for os, at vi ved, at Al-Quran stammer fra Allah subhanahu wa ta'ala, ingen andre. Hvis vi læser i surat al-Baqarah, vers nummer 23, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْب Hvis I har været i tvivl. Røyb betyder i tvivl. Hvis I har været i tvivl med det, vi har nedsendt på vores slave, du, så skal I komme. Bisura. Bisura med et kapitel. Min mithle, lilledes. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين Og så skal I komme med jeres egne vidner, som I har taget til at være bekræftende for jer, stedet for Allah, hvis I taler sand. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْب Hvis I er i tvivl med det vi har nedsendt på vores slave, med det vi har nedsendt, nazzalna. Allah siger, nazzalna ala abdina. Så de der blev inspireret, eller de der blev åbenbart til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de er Al-Quran, som er kalamullah. Surat Hud, vers nummer 13. Allah subhanahu wa ta'ala siger, Hud, vers nummer 13. Am yaquluna aftarah. De siger, at han er kommet det af sit eget tanker. Iftara, det betyder, at han kommer det af sine egne tanker, opfindelse. Iftara men al-iftira wal-kadhib. Det betyder, at han kommer i form af løgn. Am yaqulun iftara, De hævder, at Muhammed kom med de her løgn, der hedder Al-Quran, som han selv har opdigtet. Nogle af dem sagde, de er noget, han har opsamlet fra de tidligere og mixet sammen. Så siger Allah, Qul, sig til dem, fi'l amr. Fi'l amr. Allah siger til Muhammad, Qul, sig til dem, فأتوا بعشر صور مثله مفتريات Så kom, hvis I er så kloge, og hvis I er så dygtige, så kom med 10 verser af samme kalibre, som er, ligesom I nævnte dem, muftariyat. Noget, som er løgnagtigt. En udfordring. Allah siger til dem, hvis I siger, at det her er løgn, så kom med 10 verser af samme kalibre, som I nævner den, er løgne. Hvorfor? Al-I'jaz. Al-I'jaz for at gøre dem lam. Mener du ikke kapitler? Nej, surer. Be'ashri sur. Sur, øh, du kan selv se, at det er 10 kapitler. Du kan også se, at sur, det kan være at øh, selv når du læser en sektion, de kan også blive taget hos dem som, som sorter. Det vil sige 10 kapitler, og det kan også være rækker. Men her, am yaqulun aftara, de løg. Hvad er det, de løg om? De her mennesker kunne ikke komme, de her mennesker kunne ikke komme med en konklusion, at det Muhammad sallallahu alaihi wasallam er kommet med er sand. Og de vil ikke selv tro på det, fordi de ved det godt, de selv. Så prøv det at overbevise sig selv. Og så sige, det du kommer med er ikke i orden. Det er noget, som er løgn. Må Allah beskytte os. Men alligevel Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til dem, kom med 10 og lad os nu se, om de I kommer med er godt nok. Nummer 47. nummer 47. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا Og de fasttroende har anerkendt tro på det her, at den er sand. وصدقه المؤمنون De fasttroende har anerkendt, at det her Al-Quran er sand. Hvis vi kigger på det, hvad er det, hvad er det en mu'min skal tro på? En mu'min skal tro på, at selve Al-Quran er kalamullah, Allahs ord. At selve budskabet er fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og det der, der står i surat al-Takwir, vers nummer 19-20. Surat al-Takwir, vers nummer 19-20. إنه لقول رسول كريم إنه لقول Selve de, der blev sagt, er qawl. Det vil sige noget, der kommer ud af, af hvem Rasulun Karim. Rasul, budbringer, som er Karim Gavmil. Og det her, det er Jibril. At Jibril, han er blevet sat til at fortælle, hvad? Åbenbaring til hvem? Til Muhammad sallallahu Fordi Allah så her fortæller, innahu la qawlu rasulin karim De, der blev åbenbaret, eller, eller personen, der fik det her på sin skulder til at give videre til Muhammad, er Jibril a.s. Blev kaldt Jibrail også. Jibrail. ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة han magt, styrke عند ذي العرش hos hvem? Hvem er sahibul arsh? Hvem er trons ejer? Ah. 19-20. Hvem er trons ejer? Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor her, nej, ذي قوة har magt, power, styrke, عند ذي العرش makin. Og ikke nok med styrke, men hos Allah, han har fået opnået at tamkin. Hvad betyder tamkin? At tamkin. Hvad betyder tamkin? Ja, mashaykh. Ha. Han er sikker. <clears throat> han er sikker. Gudkendt. Han har sin plads. Og hermed kan man sige, at selve Jibrils rolle er at-tablir, at fortælle, hvem Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, øh, hvis du kigger i surat al-Haqqa, vers nummer 40-41. til 40-41. til Hvis I lægger mærke til det, starten er næsten ens. Innahu la qawlu rasulin karim. Det er en qawl, en udtalelse af en budbringer, som er gavmild. Det har vi læst før, ligesom i surat Takwir. Men her kommer den. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ det hører, det er ikke en digter, der taler. Qalilan ma tu'minun. Qalilan, begrænset, Ma tu'minun, hvad er det I tror på? Og her er der tale om Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hvorfor? Fordi at Muhammad har fået den forkastelse, som hans befolkning har kastet på ham, at han er sha'ar, at han er digter. Og Allah subhanahu wa ta'ala opløfter den her beskyldning, som de kommer med over for Muhammad, Innahu laqawlu rasulin karim. Det er en tale af en øh, rasul, en budbringer, som er gavmild. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ De har beskyldt Muhammad sallallahu for at være digter. Og det er derfor Allah forsvarer Muhammad sallallahu alaihi wasallam ved at sige til ham, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ de her udtalelser, det er ikke en udtalelse af en digter. Qalila ma tu'minun. Det er begrænset, hvad er det, I tror på? Qalila. Ma tu'minun. Hvorfor? Fordi når du har noget i en beskyldning op i hovedet, hvis du har den Nej, han skal ikke bruge tid på oversættelse. Lad, lad brugeren gøre det, han gør det godt, inshallah. Han skal ikke sidde og bruge tid på oversættelse og sætte det ind. Det er fint nok. Det er mig, der oversætter. Så øh, han, han gør det bare for at hjælpe jer. طيب وما هو بقول شاعر de har beskyldt Muhammad for at være digter. Allah benægter det. Og siger, at han er en budbringer, som er gavmild. Og så siger han til befolkningen, قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ De er begrænset, hvad er det, I tror på. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han blev sat i de her vers, det man kalder idafat tabligh. Idafat tabligh, det betyder, at han er tilknyttelse for, at han skal fortælle om Allahs sten til befolkningen. Og hermed kan man se, når han er tilføjet i de tidligere ayah, et tidligere vers, i surat التكوير ظهر بها جبريل عليه salatu والسلام og i surat al haqqah Muhammad s.a.v. og begge to har til opgave at de skal fortælle Jibril fortæller til Muhammad og Muhammad fortæller til hele nationen og sådan er det وأيقنوا أنه نمر فرع وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة وَأَيْقَنُوا Det står for den i bekræftende Det står for den i bekræftende mod at أنه كلام الله تعالى at selve القرآن er Allahs ord بالحقيقة sandfærdigt hvorfor? Fordi al-Jahmiya og al-Mu'tazila siger, at selve kalamullah er majaz. Hvad betyder majaz? Er nogen af jer, der ved, hvad majaz betyder? Majaz. Metaforisk, præcis. Det er det samme. Billedsprog eller metaforisk. Fordi de hævder, at selve al-Quran er majaz, metaforisk i sprog. Og her siger forfatteren, وَأَيْقَنُوا Det vil sige, hvem er det? Dit fasttroende. At selve Allahs ord er haqiqa. Haqiqa, det betyder, at der er ikke noget vej for metaforisk. Fordi de siger, at Allahs ord, men de sætter den til at være i majaz, i metaforiske perspektiv. Hvor de siger, Allah skabte lyden, og lyden talte. Det betyder, at det ikke er Allah, der snakker. Det er den lyd, som Allah har skabt, der talte. Så siger de, Allah skabte noget, som er en indikering af lyd, og som gav lyd og heraf har Jibril hørt, og heraf gik han ned. Så det er kalamullah hos dem, det man kalder bilhaqiqa, sandfærdigt, men majazan, metaforisk. Vores svar til dem er, I er nogle løgner. Hvorfor? Fordi selve måden, de har indikeret tingene på, er forkert. Fordi når vi siger kalamullah, så den sifa idrafa til Allah. Hvad betyder idafa? Idafa. Er nogen af jer, der ved, hvad idafa vi har? Dem, der har haft arabisk sprog. Tilføjelse. Præcis. Og hvis vi siger, vi har to slags idafa, to slags tilføjelser. إضافة معاني وإضافة أعيان إضافة معان hvis vi siger إضافة tilføjelse af meaning إضافة ma'an tilføjelse af meaning hvor vi siger إضافة ma'ani إلى الله مثل الكلام når du tilføjer meaning til Allah er ligesom at tale Og så siger man, at selve idafa, du laver idafa, sifa, en tilføjelse af egenskab til hvem al-mawsuf, ham du beskriver, og det er Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi vi har al-kalam at tale, al-sam' at høre, al-basar at se, al-qudra magt, al-irada, styrke, alt det her er egenskaber, som tilføres Allah subhanahu wa ta'ala. Og det man kalder idrafa til ma'ani, eller al-mawsuf. Idrafa, tilføres til Allah subhanahu wa ta'ala. Det er et egenskab, der tilhører Allah. Fordi disse egenskaber kan ikke stå alene, men mindre de tilføjer til noget. Og det er skaberen, Allah subhanahu wa ta'ala. Den anden form, som hedder idafat a'yan. Idafat a'yan, det betyder tilføjelse af noget. Eksempelvis, Baytullah, Allahs hus. Er det fordi Allah subhanahu wa ta'ala bor i masajid? Er jeg mashayir? Ha? Sure. Hvorfor siger man Allahs hus? For at indikere, at det er hans. Kan sådan der? Hvorfor siger man Allahs hus? Fordi Allah har skabt det. Så vidt jeg ved, øh, den der waqif i København, det er ikke Allah, der har skabt det. Der kom håndværkere og byggede det. <laughs> Hvorfor blev det kaldt Allahs hus? يا مشايخ Vi har lige haft det. Idafat a'yan. Det man kalder, det er et form for respekt. Man kalder det idafat al-tashrif og al-takrim. Idafat al-takrim og al-takrim og al-tashrif. I form af respekt, i form af, øh, hvad skal vi kalde det, gavmildhed overfor Allah, så siger man Baytullah. Baytullah, Det betyder, at det er Allahs hus, som rummer alle. Så alle er gæster hos Allah subhanahu wa ta'ala. At det ham en ære, hvordan? At det er ham en ære. Det er også en ære, at vi kan være i Allahs hus. Naam, kommer her. Og så siger du Abdullah. Abdullah, tashrif. Så siger du tashrif, respekt. Og det er derfor, hvis vi siger Abdullah, Allahs slave. Og det betyder her, idrafat a'yan, du tilfører, ligesom at man er Allahs slave. Og det er slave i starten, og Allah nummer to. Abdullah er nogen, der kan skrive punkt i drafet a'yan, kunne lige høre, hvad der blev lyd. Må jeg gerne skrive det på arabisk, hvis det er dayr. Jeg tror nogen, der... Vi tager den. Idrafat, idrafat a'yan og idrafat ma'an. Idrafat a'yan, det betyder noget, der bliver tilføjet til Allah. Ligesom Muhammad sallam sagde, Seifullah al-Maslul. Seifullah al-Maslul. Allahs svær, som Allah har sat i gang. Asadullahi wa asadu rasulih. Lyven Allah. Det man kalder tashrif, respekt til Allah. Man sætter noget, som er stort, gavnligt men i Drafatil Ma'ani til Allah, der er der en regel. Den er regel, et hver, der studerer arabisk, har lært det. Den hedder, As-sifatu tatba'ul mawsuf. As-sifa tatba'ul mawsuf. Og så siger vi, sifa egenskab. Den tilhører, hvad ejeren og beskriver ejeren. Og det er derfor her siger vi, den der tilføjelse, der hedder sifa, beskrivende for for eksempel i det her sammenhæng, al-kalam til Allah, at tale til Allah, at høre til Allah, at se til Allah, at Allah har magt, etc. Så de to, det er vigtigt for os, vi forstår, at når vi siger med hensyn til, at Allahs øh, tale er sandt, øh, så er det baseret på, at dem, som er ligesom øh, Mu'tazila og Jahmiya osv., de bærer det på majaz, så skal I ikke blive nar. De skal ikke blive nar af det. طيب punkt nummer 49 ليس بمخلوق ككلام البرية ليس bimakhluqin kakalam al-bariya. Selve tale er ikke skabt ligesom menneskenes taler. Kakalam al-bariya, det betyder menneskenes tale. Naam, det, det her, mashallah, flot. Læser vi makhluq, for at opløfte, at Allahs ord skulle være, ska være skabt, eller Allahs tale skulle være skabt. Og det er faktisk et svar på Jahmiya og Mu'tazila igen. Fordi Jahmiya og Mu'tazila siger, Inna al-Qur'an er makhluk. At selve al-Qur'an er skabt. At selve al-Qur'an er skabt. Hvorfor siger de det? Fordi de siger, at Allah taler ikke. Allah taler ikke. De vil gerne opløfte tashbih, at Allah taler ligesom mennesker. Og det er derfor, at disse jahmiya og mu'tazila vil gå væk fra tashbih. Og så siger de, der, er mennesker og Allah ligner ikke hinanden. For at gå væk fra det, så vil de benægte, at Allah Azza wa Jal taler. Og så har de gjort Allah til at være stum. Hasha. Hasha. Øh, hvis de bare har bekræftet, hvad Allah har bekræftet for ham selv, så har de gået væk fra disse filosofiske tanker, som de har. Og det er derfor mange af dem, også nu om dag, som når de snakker, hvis du siger, at Allah taler, Allah snakker, Allah kommer til at tale i dommedagen, menneskene kommer til at snakke med Allah, og Allah vil sige til sin slave, Udnu minni, kom tæt ved mig. Ha. Kom! Allah vil sige til sin slave, kom tættere ved mig. Så ingen kan høre andet end hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger til den slave. Allah kommer til at dømme mellem mennesker. Skulle Allah skabe et lyd, og så give den videre til sine skabninger, så kan det være lige meget. Men Allah subhanahu wa ta'ala har disse egenskaber, som de har fjernet fra ham. Må Allah beskytte os. Nummer 50. Nummer 50. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر فمن سمعه ham der har hørt Allahs ord فزعم فزعم han konkludere eller han vil tro på, eller han vil indikere, at det her er menneskens tale, så siger forfatteren, faqad kafar, Den person, han er kafir. Den person, han er vantro. Hvorfor? Hvorfor laver du takfir, ja sheikh? Hvorfor laver du takfir, ja sheikh? <laughs> nu er takfir, altså bare du bruger ordet kufur, så bliver du stemplet. Bare du bruger ordet kufur, så bliver du stemplet. hvordan kan det være, at Sheikh Imam Tahawi alayhi rahmatullah, han siger, فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمْ Ham, der har hørt Allahs ord, og herefter siger, at de der, de er menneskenes tale, så siger han, han er kafir. Nej. Hvorfor? Fordi han har gjort det, at han siger, at de der udtalelser er ligesom et menneske vil sige. Og vi har en lille historie til. Vi har Al-Walid bin Al-Mughira Al-Makhzumi. Al-Walid bin Mughira Al-Makhzumi, han var blandt de store mennesker i Quraysh. Han havde en øh, status, han var rig, eller havde penge. Han kendte til shi'r, digte. Kendte til sihr, magi. Han kendte til folk, der laver spor, eller der laver øh, en form for overdrivelske ting. Også med djinn. Men da han hørte til Koran, så sagde han, Læsa bishir, og læsa bisihr, i starten. Hold jeres ører rigtig stiv og lyt efter, hvad han sagde. Læsa bishir, og læsa bisihr. Det der, hvad jeg har hørt, du reciterede om Muhammed, er hverken shir, digte, eller sihr, magi. Men da befolkningen gik ham imod, fordi han har bekræftet over for Muhammad hans budskab, så kom han med sit løgn, som er i Surat al-Muddathir, vers nummer 25. إن هذا إلا قول البشر Det du siger, det er menneskenes tale. Og Muhammad, hvad du læser og reciterer, det er menneskenes tale. Hvorfor? Fordi han var en løgner. Han løg. Han løg om, hvad han har hørt. Han er løg over, hvad han er selv er, har troet på. Han er løjet over, hvad hans ører har hørt, og hvad hans tro, altså indvendig tro på tingene har sagt. Allah nedsendte Surat al-Muddathir. Vers nummer 18-25, og vi tager den punkt for punkt, hvor Allah beskriver verserne præcis, hvad der skete. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ikram. Allah subhanahu wa ta'ala siger, Innahu fakkara wa qaddar. Fakkar, han er tænkt. Wa qaddar har bestemt, hvad han skulle sige. Faqutila kayfa qaddar. Faqutil. det betyder, at han kommer til at blive dræbt, ligesom han har tænkt. ثم قتل كيف قدر Så bliver han dræbt, ligesom han har tænkt. Og her, فقتل كيف قدر, den tanke han havde, den er blevet ødelagt. Og han vidste ikke, hvad han skulle sige, så skulle han tænke alle de her ting, som han havde af ting og sager. Han kunne fortælle befolkningen, de var dræbt, så han var nødt til at finde på noget nyt. for at opbevare det, man kalder ma'ul wajh. Ma'ul wajh, det betyder at opbevare den måde, han er på. At han var stor, lojal, stolt. Thumma nawar, så kigger han. Han begynder ligesom kigge rundt omkring for at samle styrke om, hvad skal han gøre? abasa wa basar. Man kan se udtrykket i ansigt. Sure, munden, ansigt fortæller, at nu ushrib al-humma. Ushrib al-humma, at selve ham, ligesom han har fået fiber. Fiber, ligesom hmm, sin mørke indre, den begynder It's ham op, Allah al-Musta'an. Thumma adbara wa stakbar. Så gik han og vendte ryggen til. Og med istikbar, stolthed. Faqal, så sagde han, Inna hadha illa sihrun yu'thar. Det her, du har snakket om, det er noget sihr, noget magi, jeg kan trække på. Eller qawlul bashar. Det lå kommer med, er et udtalelse af mennesker. To ting. Sihr og menneskens tale. Hvad han har sagt før, det har han benægtet efter. Han har sagt, at det her, det er hverken digte eller sihr eller magi, men bagefter, han står og bekræfter det. Hvorfor? fordi han vil gøre menneskerne tilfreds. Han vil ikke gøre Allah tilfreds, han vil gøre menneskerne tilfreds. Hvad sagde Allah subhanahu wa ta'ala til ham? Så uslihi saqar. Allahu akbar. Så uslihi saqar. Hvad? Hans straf vil være saqar. Wadi fi jahannam. en dal i Jahannam, hvor Allah beskytter os. Allah siger, Sauslihi Saqar. Hans plads kommer til at være Saqar. Det er det, Allah kommer til at straffe ham med. Det er det, Allah kommer til at sætte et hvert menneske, som siger, at det her Koran er ikke Allahs ord. Allah kommer til at straffe et hvert person, der benægter al-Quran, at det er Allahs ord. Et hvert person, der gør grin, eller nar, eller laver ligesom gør grin af den her Koran, Allah subhanahu wa ta'ala vil give ham sakar. Allahu akbar. At nogle mennesker begynder at sige, hvad skal vi bruge? Hvad skal vi bruge et gammelt bog? For 14 århundreder. Hvad ved sådan en gammel bog om teknologi? Hvad ved sådan en gammel bog om, hvordan menneskerne håndterer internet? En gammel bog fra en tid, hvor folk var helt tilbage. Allahu Akbar. Menneskene kan aldrig nogensinde komme frem, som muslimerne er kommet frem på grund af Allah subhanahu wa ta'ala har retledt den til tawhid. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har vist dem nur islam Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har sat den på den rigtige spor af islam. والإسلام سوف يعود السلف إسلام vil returnere tilbage ingen skal være i tvivl de der forholder os til, at islam er ikke vendt tilbage, er os selv. Vores sønder. Hvordan vi er Hvor korrupte muslimerne generelt er blevet. Hvordan vi er over for os selv. Hvordan er vi over for hinanden? Hvordan er vi i skjulet tilstand? melemasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kan vi være ærlige? Kan vi være forsvarende over Allah subhanahu wa ta'ala, når vi laver dua? Kan vi? Det er et spørgsmål, som ingen kan besvare andet end os selv. Må Allah subhanahu wa ta'ala dækket over vores synder og beskytter os fra fitna. Og må Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os fra et hvert ting, der kan ske for et hvert muslim, som siger La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah og følger hans sunna Wallahi, hvis der er nogen, der vil sige, at det her Koran er قول البشر سكوما هن تلقت لين الوليد بن المغيرة المخزومي وهن är كافر Och det är därför ett försvar som vores ulema hele tiden gik efter, at de vil gerne forsvare islam. Og nu muslimerne vil gerne forsvare deres egen ære, ikke islamske ære. الله أكبر الله أكبر نما إنا هل وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر الله سبحانه وتعالى ذمه حتى يلطولت أمهم الإذمام تبتصير أتفتل دولت أمهم ودسكسكي مهم وعابه har vist dårlige opførsel, som han har haft. Ydmygelse, nej. Og det er tale om en walid bin Mughira al-Makhzumi. Allah har ydmyget ham. Og Allah subhanahu wa ta'ala har udtrykt, hvordan han var som et menneske. Og så har han givet ham en lovning. Ligesom Allah har givet Iblis فل سورة المدثر نما سيكساتشيو الله سيتهم سأصليه سقر سمك سو ما دو ويل سي ما دو ويل دو كنا دين بلاس دي استرافن سقر سقر الله سبحانه وتعالى ويل كست هم اي سقر ما الله بسكرس والله دي اع هوف فور ان وير مسلم at læse disse ayat og ikke bliver påvirket. Hvis Koran ikke påvirker dig, så er der noget galt med den der sten, du har inde i, i din krop. Når du har en sten inde i din krop, så burde du gøre noget ved det. Det er forfærdeligt. Nummer 52. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر Da vi har fået at vide, at Allah har lovet de her plads i Jahannam, der hedder Saqar, til den person, der sagde, at det er en tale af et menneske, så har vi bekræftet, at det er skaberen af mennesket, der har sagt det her ord. Hvad kan vi se? hvad kan vi se? At Allah subhanahu wa ta'ala vil straffe et hvert person, som vil se, at den her Koran er menneskene skabt, eller menneskenes tale, som mange nu om dag gør. Også dem, som kalder sig selv muslimer. Også dem, som skjuler deres kufur og viser deres islam. Nummer 53. ولا يشبهه قول البشر ولا يشبهه قول البشر الله أكبر Hvis jeg henter et digt, og jeg læser for jer et helt digt, og så begynder jeg at læse Koran, Wallahi, man kan mærke forskel. Ikke fordi vi er muslimer. Fordi at vi, vi som muslim tror på det her, men hvis vi læser og reciterer Koran, det giver en helt anden følelse. Hvis jeg læser her, وللنفس أخلاق تدل على الفتى أكان سخاء ما أتى أم تسخايا بسم ليس الشعر بسم ليس الشعر سبل من سيئة داع سجع سجع تبتي مودن أو ليست بو أو مودن أو تشركت بو من رليس القرآن إنه فك فكر وقدر فقتل, قي فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر الله أكبر Det er absolut meningsmæssigt, følelsesmæssigt. Også hvordan man mærker verserne i Koran og i de øvrige, khushur, præcis. Og de ord khushur eksisterer ikke i danske sprog. Den er ligesom ikke eksisterer i det her. At man er fuldt koncentreret, ja, men det giver ikke ordet khushur. Fordi khasha'a al-qalbu, og khasha'a al-fu'adu, og khasha'a al-aqlu, og khasha'a al-azmu, alt hvad der er i din krop er fuldt koncentreret om at udføre en hændelse, det er ibadah til Allah subhanahu wa ta'ala. ingen طيب ولا يشبه قول البشر تخيل نمبر 53 نمبر تخس ولا يشبه قول البشر تنين هيك menneskens tal او der تاينو سامنين noget فيها هل تخس ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر ومن وصف ham der efter ligner, og siger wasaf, beskriver. Og ham som beskriver Allah, bima'na min ma'ani al-bashar, meaning at menneskenes meninger, faqad kafar Det skal vi forklare. Det betyder, at dem som efterligner Allah subhanahu wa ta'ala med nogle af menneskenes beskrivelser, så er han kafir, siger Hvorfor? Fordi at når, når man begynder at tilskrive Allah noget, han ikke selv tilskriver sig selv. Og når menneskerne begynder at komme og give Allah noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har ikke fortalt os. Og du tilskriver det til mennesker, og så begynder du at give det til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor han siger, وَمَنْ وَصَفَ اللَّهِ بِمَعْنَ مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ Og det betyder shabbaha. Og det betyder efterligne af mennesker. Og det kan være i hvad som helst. Det kan være et egenskab, som kun menneskerne har, og begynder du at tilføje det til Allah subhanahu Det er derfor kuffar, kristne for eksempel, de har tilføjet øh, deres Gud til at være en ældre, stor mand, der sidder på en stol, og han har et langt skæg, og så har de givet ham den her fason, og så siger de, det er sådan ser Gud ud. Større end mennesker, lidt mere kraftige, og så siger man, de er Gud med lang skæg. Nej. Så er der nogen, der efterligner Allah subhanahu wa ta'ala med at sige, Allah og mennesker ligner hinanden. Allah og mennesker ligner hinanden. Og det er derfor, de siger, at der er en sammenhæng, a'udhu billah. Og det er de kufur. Det er kufur. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra det. Inshallah næste gang, så vil vi tage punkt nummer 55 og fremadrettet. Fordi næste gang, inshallah, jeg kommer til at definere ru'ya. Hvordan kommer folk til at sige Allah subhanahu wa ta'ala i Jannah. Fordi vi kommer til at snakke en del om ru'ya. Uh, ru'ya det betyder at se Allah subhanahu wa ta'ala etc. Så hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det. Barakallahu fikum og jazakumullahu al-khair. Har I nogle spørgsmål, så tager vi det. Jazakumullahu al-khair.